34499 fatvo. Savol: Masjid qorovulxonasi va zakot qo'mitasi xonasining eshiklari masjid ichida joylashgan bo'lsa, e'tikof uchun yaroqli hisoblanadimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Masjid ichidagi xonalar agar eshiklari masjid ichkarisiga ochiladigan bo'lsa, masjidning bir qismi hisoblanadi. Shunga ko'ra bu xonalar masjid hukmida bo'lgani uchun ularda e'tikof o'tirish joizdir. Ammo agar bu xonalar masjid tashqarisida qurilgan bo'lsa, eshiklari masjid ichkarisiga ochilsa ham, ularda e'tikof o'tirish durust bo'lmaydi. Vallohu alam. Manba: Doimiy qo'mita fatvolari 10-mujallad 411-bet.